Maja Hoffer starter med en podkast om geocaching. Geocaching er jo utrolig gøy. Og eh, sjøl så syns jo både meg og deg, Irene, eh, at eh, podkasting det er også ganske gøy. Så det å kunne ta i bruk begge delene, det er bare helt topp. Vår misjon med podkasten vil være å få aktivitet i hele Norge med geocaching. Så vi ønsker å få med så mange som mulig inn på podkasten. Vi ønsker å har litt eh, ifra både nord og sør. Og Irene, kan ikke du eh, begynne med å eh, fortelle litt om deg sjøl? Det kan jeg gjøre. Jeg kaller meg Bjørn som casher. Jeg bor i Vestby i Akershus. Og casher jo da en del her, samt at jeg er mye i Oslo. Og har tidligere òg bodd i Oslo, og følgelig da casha mye der. Jeg vippa jo begge to Millennium Casher i høst. Jonny, jeg og du. Jeg eh, vippa akkurat 3000. Og jeg tok 2000. Og du tok 2000. Jeg har med en del utlegg både i Akershus og Oslo, og der jeg kommer ifra, som er Hovden i Setesdal. Og når det gjelder uh, meg, uh, Jonny, Jonny Justvik, og geocache Geocache-navnet mitt er Jonny Penger. Jeg har eh, holdt til på Lund i over seks år, i Kristiansand. Hvor jeg trives veldig godt. Jeg har bodd her hele livet. Og her har jeg tatt de fleste cashene også. Selv om jeg lir å reise litt rundt, men eh, som ofte så blir det lokalt og eh, rundt i Norge. Litt over til Danmark også. som sagt så har jeg jo 2000 casher som jeg har tatt. Ikke all verdens, men eh, jeg er fornøyd med det jeg har. Lagt ut noen casher i nærområdet der jeg bor. Og ikke så veldig innom TV-er, men eh, jeg får vel begynne med det etter hvert. Vi har noen planer der òg. Og vi og deg, Rene, vi casher jo også en del i sammen. Vi eh, treffes både her og der. Og da tar vi som oftest fram mobilen og tar noen opptak til eh, podkasten vår.